braći i sestre, u svetom trenutku, nakon čitanja reči Božje, nakon samog obraćanja Sina Božjeg jedinorodnog, nama okupljenim crkvi, nama koji predstavljamo telo njegovo, telo kome je on glava, da zastanemo i premda i kao ljudi slabi i nesavršeni, ali uzdajući se u njega i silu njegovu, da uputimo i mi koju reč kroz crkvu u nadi da će biti na spasenje u ove dane kada svuda čujemo ratove, glasove o ratovima, kada se zemlja silno trese svuda po svetu, kada je potresaju kako ovi zemljotresi koje i seizmolozi mogu da osete i da izmere, tako i oni nevidljivi, kada je potresaju silne sablazni koje udaraju na crkvu s polja sa sviju strana, koje udaraju iznutra, sablazni opravdane i neopravdane, one istinite i one izmišljene, I svi ti potresi koji ostavljaju na našim dušama trag, vidimo da u isto vreme crkva mirno plovi kroz svoje praznike, brišući granice vremena i prostora i vodeći svoja čeda sigurnu luku Carstva Nebeskog, u luku večne radosti gde nikakav potres ne dopire, gde nema brige, gde nema žalosti i uzdisanja. Evo samo što smo izašli iz praznovanja praznika Vaznesenja Gospodnjeg, sećanja na događaj kada se on u telu vazneo na nebo, sa ovom našom ljudskom prirodom koju je uzeo na sebe i za svagdaju uzdigao iznad svih angelskih i arhangelskih sila i postavio ju sa same desne strane osta gde će prebivati za sva vremena, kroz svu večnost. I pošto je uzvisio našu prirodu do neslučenih visina i pozvao nas da tu čast i opravdamo, obećao je i poslati duha svetoga, utešitelja, koji će nas naučiti svoj istini koji će nam dati snage da opravdamo svoje naznačenje Duha Svetoga koji će i nas kao ličnosti uzvisiti do samog božanstva po blagodati, po blagodati njegovoj blagodati duha svetoga, blagodati koja se daje u crkvi i kroz crkvu. I eto, već večeras ulazimo u praznovanje tog zaista događaja koji izvodi um iz sebe i ostavlja ga u sfere nepoznate čoveku koji ne živi u crkvi, kome život ne predstavlja život u Hristu, čoveku koji, kome i ti praznici ne predstavljaju ništa naročito, čoveku koji će možda doći zato što se valja ili da upali sveću, da se pomoli za rešenje nekog svog problema, problema koji su se nagomilali da kako, jer kada život nije u Bogu i u crkvi, dolazi problem za problemom, dolazi sablazan za sablažnju, dolazi zemljotres za zemljotresom i ljudsku dušu potpuno razara, čini je ne samo nepričasnicom božanstva, već uopšte raščovečenom, nedostojnom i ljudske prirode. A crkva mirno plovi kroz ovo more života, plovi jer crkva nas sve poziva na dubinu, jer na plićini su talaci koji nemilosrdno udaraju, talasi u kojima se čovek davi, a ušavši na dubinu on prebiva u miru i spokojstvu, nedodirnut burom ovoga sveta, sagledavajući neizretljive tajne Božje, radujući se sa gospodom i videći ono što čovek van crkve nikada ne može da vidi, osjećajući i saznajući ono što ljudima van crkve zaovek ostaje nepoznato. A crkva u miru plovi, jer ona nema potrebe za nikakvom, nikakvim metežom. Ona je rešila sve probleme ovoga života. Ona ima za glavu Boga koji je postao čovek i koji nam je otkrio svu istinu o Bogu. Zaista, neslučeni dar jeste reč Božja koju nam je ostavio, ali takođe žrtva njegova za naše grehe. On koji je svojom bogočovečanskom krvlju očistio grehe svi u nas ljudi. I vidimo, sve se ulazi u larmu i metež, pokušavajući da zagluši onaj silni urlik smrti, smrti koja urla i viče, tražeći koga da proždere i vidimo da svakodnevno ona u svoju utrobu uzima kad kad jednog po jednoga, kad kad i mnoštvo nas koji bespomoćni stojimo, bespomoćni očekujemo kraj, trudeći se da nekim privremenim zadovoljstvima uđemo u zaborav smrti, da odagnamo taj strah koji je u ljudsku prirodu utkan od Adamovog pada, od Adamovog sagrešenja kada je ljudska priroda postala smrtna kada je čovek prekinuo besmrtnu zajednicu s Bogom, krenuo da se sam bori kroz trnje i korov ovoga života. Ali eto kako rekao smo gospod, došavši na zemlju iz prevelike ljubavi prema nama i postradavši i uzevši sve naše grehe, sve naše padove, sve naše promašaje na sebe, rešio je i problem smrti i moćno nam objavljuje u današnjem evanđelju on koji je sam istina, koji je sam put i koji je život. Da se ne čudimo tome, jer dolazi čas kome će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božjega i oni koji su činili dobro vaskrsnuće u život, a oni koji su činili zlo vaskrsnuće u smrt. I tu nam daje veliku radosnu vest, ali i strašnu opomenu. Opomenu da ako činimo zlo u ovome svetu, da se ne nadamo ničemu dobrom jer vaskrsenja će svakako biti i nećemo moći da izbegnemo da još jednom stanemo pred lice Boga ovoga puta kao strašnoga sudije i da primimo platu za sve ono što smo u životu radili. I time nas gospod opominje i poziva da se okrenemo dobru, da se okrenemo crkvi, da se okrenemo životu u njoj, dajući nam kroz svu crkvu, kroz sve svetitelje koji su zakon Boži ispunili, kroz sve one koji su primili duha svetoga i tim duhom svetim govorili i uputili nas po ko zna koliko puta na istinu, ali ljudska priroda pala uvek je pre sklona da veruje onome što je lakše, što je prividno istina, a u suštini laž. A i pred nas se stavlja izbor, dakle svakoga dana, da izaberemo hoćemo li sa Bogom ili ćemo protiv njega. On je put ostavio i pozvao sve nas. Ne samo, kako je apostolu Petru rekao, hajde za mnom, već kroz njega i kroz svoje učenike, sve nas je pozvao, hajde za mnom. I potrebno je, dakle, svim srcem krenuti za njim, potrebno je ne praviti kompromise sa ovim svetom, sa ovim svetom koji uvek nudi najpre malo, a zatim sve više, bacajući kao udice slasti koje privlače ljudsku prirodu, palu, nudeći, nudeći razne idole i nudeći da im se poklonimo, a poklonivši se idolima mi postajemo robovi robovi ne idola koji su mrtve stvari, već robovi onoga koji je te idole ponudio samoga satane, onoga koji je prvi otpao od Boga i koji od svog pada jedino što ima na umu jeste da i stvorenja Božja odvuče od zajednice sa Bogom. I eto mi koji smo u crkvi koji slušamo reč Božju, da krenemo za njim u crkvi, moleći se danas, eto posebno i za svoje upokojene, znajući da će i oni vaskrsnuti i da će i oni stati pred lice Božje zajedno sa nama, da će se granica između mrtvih i živih u ovome smislu prekinuti I bit će samo granica između onih koji su sa Bogom i onih koji su protiv njega. A već danas vidimo kako ta granica sve više i više postaje jasna i među nama živima, kako se sve više i više odvaja narod crkve od naroda ovoga sveta, kako ta borba postaje sve jača i jača, ali tamo gde je borba, tamo gde je sablazan, tamo gde je greh, umnožit će se i blagodat. I neće gospod ostaviti narod svoj da strada više nego što može. Samo nas poziva, dakle, na smirenje i na poslušanje, jer makoliko da je sablazni u crkvi, makoliko i da je otpadanja, makoliko da je kompromisa sa ovim svetom, ipak je, znamo, on koji je bezgrešan, on koji je nepromenjiv, on je glava, on je uzor i on je taj koga trebamo da sledimo, sledit ćemo ga najpre kroz poslušanje svojim arhijerejima, svojim sveštenicima koje je on postavio, upravo on, da budu posrednici između njega i nas, nas u crkvi koji se eto borimo, borimo da ga sledimo. I zaista on je kao Bog učinio sve što je mogao da nas spase i uvede u svoje carstvo i potrebno je da mi učinimo samo ono malo koliko kao ljudi možemo da bi ta zajednica se uspostavila i uvela nas u večno carstvo sa svima svetima, kojega neka bismo se udostojili carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha sve vekove. Amin.